When you visit a bank to change traveller's checks, you'll be asked to give certain details and or give your address and sign an official form. Listen to Doxa and Viran. There will be a pause before the answers in which you can give your answers. Your traveller's checks are in pounds sterling and you are on holiday on the island of Crete. Ναι, παρακαλώ. Πόσες λίρες θα αλλάξετε? 55 παρακαλώ. Το διαβατήριό σας παρακαλώ. Ναι, ορίστε. Τη διεύθυνσή σας, εδώ στην Κρήτη. Ξενοδοχείο ή αργό. Μια υπογραφή εδώ και 52.000 δραχμές και 75 λεπτά. Ευχαριστώ. Γεια σας.